cicadoi amasse aperos en Usono. Usono estos dum printempo trafita de giganta plago, char du covoi de la rug oculai insectoi elovigios sam tempe. Cion tio signifas, tion oni laste travivis dum la epoco de Napoleono. La laston foion, ciam bilionoi da cicadoi plagis usonon, tiam Napoleono jus planis la invadon de Britio. Tio estis en la jaro 1803. Nun, en la jaro 2024, Napoleono jam de longe en iris en da historion, sed la homoi en usonon devos de nove contra u battali grandegan plagon de cicadoi. Ciel sia tempe, canto cicadoi el covo dec tri, cae covo dec nau, iam amasse supren fossis sin, el pli profundai tavoloi de la grundo. La pestetoi de la genro magicicada ancorau nur attendas cune el grundigi. Tio versaine ocasos fine de aprilo. Cion tion onis cias tiel precise, char la du gis tri centimetroin longai rug oculai insectoi obeas precisan tempo planon. Cicado el covo dec tri venas ciu in dec sep jaroin alla surfazzo, La bestetoe el covo de Knau ciuindec tri jaroin. La aparta evento en citiu jaro estas che la aperdato de ambau covoi intercovrigas. Cai tio ocasas nur ciuin ducent dudec unu jaroin. Tio farigios interessa, diras svissa faculo pri canto cicadoi. Attento capta demando estas lauli exemple, Chula la pestetoi e la malsamai covoi inter parigios, cae eble ec estos novae specioi, au ec novae covoi. Eble la sciencistoi, dum citiu iaro, al proximigios alla solvo de la enigmo, cial tiui periodai cicadoi, ciui nur existas en usono, vivas tiom da e sub la grundo, antau ol ili curagias veni supren al la taglumo. Unu teorio estas, che temas pri strategio eviti vorain malamicoin, diras la faculo. Neniu birdo, cae neniu suciulo capablas adaptigi al tie longa ciclo, se la cicadoi aperus en pli mallongai intervalloi, exemple ciam post du iaroi, tiam baldau existus pestoi, ciui generus giuste en tiui iaroi, aparte multe da idaro, ciu tiam sen probleme povus esti nutrata per grandegai quantoi da cicadoi. Bona novajo por la homoi en la trafotai regionoi estas, la cicadoi ne estas tangerai. Ili ne mordas, ili ne picas, cae ili ne transtonas malsanoin. Ali flanque, ili estas lautai. Por allogi femaloin, la masclai cicadoi nome faras orel sur digan bruon. Tio pobas esti lauta kiel veturanta camiono diras germana entomologo. Por amplifi la bruajon, quiu estas productata per speciala tambur organo en la malantaua parto de la corpo, la canto cicadoi havas specialain aer sacetoin. Ciu masclo volas esti pli lauta o la aliai. Por la insectoi nome la spectaclo havas nur unu solan celon, parigi cae ciu plei laute cirpas, tiu ricevos plei multa in femaloin. Malagrabla povos farigi por homoe ancau la tie nomata cicada pluvo, ciu gutas de la arboe, sur ciui la pestetoi amase sidas, cae trincas plantan sucon. Cion ili ne povas en busigi, tion ili simple lasas fali por birdoi, sciuroi, cae celcae aliae bestoi ali la amassoi da cicadoi estas festeno. En tutte, la invado de cicadoi efficas tendence positive alla natura medio. La rampeioi, ciu in la pestetoi fossis antau ol ili elgrundijos, tra aerumas la grundon cae ciam la canto cicadoi mortas post quelcae semainoi, tiam iliai cadavroi servas ciel stercajo, cius pronas la crescadon de multae plantoi. Antao la insectoi mortas, ciu femalo metas centoin da ovoi en etain fendajoin, ciuin ili gratas en la scelon de branchoi. Post quelcae semainoi, el tio elovigios larvoi. Ili faligos sin grunden, cae malaperos tie. Quasau nenio estus ocasinta.